Utelytė ir Bluselė. Gyveno drauge Utelytė ir Bluselė. Drauge šeimininkavo ir viename kiaušinio kevale alų darė. Ir atsitiko, kad įkrito Utelytė į kevalą ir nusiplikė. Bluselė, kad rėkia, kad rauda. O trobos durelės ir klausia, ko tu raudi, Bluselė, kad Utelytė nusiplikė durelės, kad sugirgždės, šluotelė kertėja ir klausia, ko jūs durelės girgždat? Kaipgi mes negirgždėsim? Utelytė nusiplikė, bluselė rauda. Šluotelė, kad pagaus šluoti, kad pagaus šluoti. Važiavo pro šalį vežimėlis ir sako, ko tu šluotelė taip šluoji? Kaipgi aš nešluosiu? Utelytė nusiplikė, bluselė rauda, durelės girgžda vežimėlis ir sako, tada aš lekiu. Ir kad pasileis lėkti, lėkė pro mėšlyną. Mėšlelis ir sako, ko tu vežimėliu taip leki? Kaipgi aš nelėksiu? Utelytė nusiplikė, bluselė rauda, durelės girgžda, šluotelė šluoja. Mišlelis ir sako, tada aš degu plešku. Ir kad užsidegė, kad užsiplėskė. Šalia augo medelis. Tas ir sako, Mišleli, Ko tu taip degi? Kaipgi aš nedegsiu? Utelytė nusiplikę, bluselė rauda, durelės girgžda, šluotelė šluoja, vežimėlis lekia. Medelis ir sako, tada aš purtausi. Ir katims purtytis, net visi lapai nuo šakų nukrito. Pamatė mergaitę, atėjusi su asoteliu vandens parsinešti, ir sako, medelį, ko tu taip purtaisi? Kaipgi aš nesipurtysiu, utelytė nusiplikę, bluselė rauda, durelės girgžda, šluotelė šluoja, vežimėlis lekia, mešlelis dega. Mergaitė ir sako, tada aš sukulsiu savo esotėlį. Ir sukūlė. O šaltinėlis, iš kurio almėjo vanduo ir sako, mergaitė, kam tu sukūlė savo esotėlį? Kaipgi aš nesukulsiu esotėlio, utelytė nusiplikė, bluselė rauda, durelės girgžda, šluotelė šluoja, vežimėlis lekia, mėšlelis dega, medelis purtosi. Ei, sako šaltinėlis, tada aš pradedu plūsti. Ir kad pradės plūsti, taip plūdo paplūdo, kad jo vandenyje visi prigėrė. Mergaitė, medelis, mešlelis, vežimėlis, durelės, bluselė, utelytė, visi aliai vieno.